Jakub alaihi salam je jedan od poslanika koga Allah Želešanuhu navodi ljudima kao primjer i uzor strpljivosti. On je sin Meusa, sin Raziha, sin Elisa, sin Ishaka, sin Ibrahima alaihi salam. Ejub je potomak Ishakov od koga svi kasniji poslanici vode porijeklo osim Muhameda sallallahu ve sellem koji je jedini poslanik od Ismailovog potomstva. Ishakov sin se zvao Jakub koga su još zvali i Israil, Pa kada se kaže Benu Israil, time se misli na Jakubove, alaihi salam, potomke. Jakub je imao 12 sinova koji se jednim imenom nazivaju Elesbat i njih Kur'an spominje. Da li su svi oni bili poslanici, teško je reći. Mnogi učenjaci smatraju da 12 Jakubovih sinova nisu bili poslanici zbog dijela koji su počinili, a koja ne priliče poslanicima, Htjeli su ubiti brata Jusufa, lagali su ocu i činili brojna druga nevaljala dijela. Zbog toga Ulema smatra da su Elesbat u stvari potomci Jakubovih sinova. Beno Israel se vremenom podijelio na 12 plemena, svako pleme se zvalo Sipt, pa su potome dobili naziv Elesbat ili Beno Israel. Ejub je bio jedan od potomaka Ishaka, alaihi salam. Allah Želešanuhu kaže o Ibrahimu, alaihi salam, ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana i Ejuba i Jusufa i Musa i Haruna. Svi spomenuti poslanici su potomci Ibrahima alaihi Sigurno se zna da je Ejub bio Allahov poslanik. O tome Allah Đalešanuhu kaže وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo i Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu, i unucima, i Isau, i Ejubu. Allah je dakle poslao objavu svima imenom spomenutim poslanicima. Ejub je bio jedan od poslanika poslanih. Allah Đelešanuhu ga je poslao narodu Havrana u Šamu. Dao mu je veliko bogatstvo i brojne blagodati, stada ovaca, krda stoke, mnogo roblja, veliku trgovačku robu, sedam sinova i sedam kćeri, lijepo zdravlje i veliku tjelesnu snagu i imao je veliki broj prijatelja i poznanika. Sve ono što jedan čovjek može priželjkivati od Dunjaluka. Allah mu je dao veliki komoditet i ljepote Dunjaluka. Potom Allah subhanahu wa ta'ala odluči da ga iskuša onim što će njemu biti ispit, a nama najbolji i trajan uzor u saboru. I nastupi ispit. Potpuno nesta veliki imeta kojeg je uživao, dotle da čak posta puki siroma. Jedno za drugim mu djeca pomriješe, 14 sinova i kćeri za njegovog života. Čovjeku, subhanallah, kad umre jedno dijete, srce obuzme bol i tuga golema. Vidjeli smo, velika je bila Jakubova tuga za Jusufom, Oči je isplakao je slijep postao ne zbog smrti Jusufove, već zbog njegovog nestanka. Ejub je izgubio 14 djece. Pored toga, Allah ga je iskušao teškom bolešću od koje je postao nepokretan pa se tijelo počelo raspadati. Veliki belaj ga snađe. Izgubi sve prijatelje i ahbabe, nikomu se nije ni približavao plašeći se da je riječ o prelaznoj i zaraznoj bolesti. Ponekad bi ga obišla samo dvojica ljudi, a i tada bi sa njim razgovarali sa velike udaljenosti. Nije imao nikoga da se o njemu pobrine, osim žene mu poslušne, neka je Allahu selam na nju. Žena ga je hranila, pojila, prala i svog imetka izdržavala. Tako je bilo sve dok i ona ne osta bez igdje ičega od imetka, poče izmetiti drugim ljudima kako bi zaradila nešto čime bi mogla izdržavati i brinuti se o svome na postelji bolesnom mužu. Poslanik kome je Allah dao objavu iskušan je bio takvom kušnjom. Ejubove muke potrajaše u takvom halu punih 18 godina. Sve to je podnosio strpljivo, nikada i nikome se nije ni požalio na svoj hal. Čak ni ženi svojoj se nikada ni najmanje ne požalio tako godinama i godinama. Bile su to zasigurno duge godine u takvoj bolesti, bijedi i nemoći. Jednog dana mu žena reče, ti si Allahov poslanik da hoćeš bar zamoliti Allaha uzvišenog da te izbavi iz stanja u kojem si. Reče joj, koliko godina smo živjeli u izobilju? 80 godina, reče mu. Mene je stid moga gospodara, reče, da ga molim prije nego provedem u Belaju onoliko vremena koliko sam proveo u izobilju. Ejub je samo zahvaljivao, čak nije ni govorio, gospodaru daj mi lijeka, daj mi da ozdravim, podari mi obskrbu. Ne, ni to nije molio, samo je zahvaljivao i šućurao. Potpuno je bio zadovoljan onim što mu je Allah odredio od kadera na ovom prolaznom svijetu. Nije htio ni da dove za ozdravljenje uputi prije nego li prođe drugih 80 godina. Kako je živio u obilju 80 godina, tako će živjeti u patnji 80 godina. Nakon ovog razgovora i ubova žena izgubi svaku nadu. Čekala je spas, reče mu, pa dokle ćemo mi podnositi ovaj belaj? Ejub se naljuti i zaklete Allahom uzvišenim da će je kazniti sa stotinu udaraca bićem, ako mu se Allah smiluje i zdravlja mu podari. Reče joj, kako se možeš suprostavljati Allahovoj odredbi, kako možeš? Ljudi prestadoše bilo kakav posao davati Ajubovoj ženi da za njih obavlja. Bojali su se da na njih ne prenese belaj svoga muža, misleći da je riječ o nekakvoj prelaznoj bolesti. Ostaše i bez ono malo na fakje, postadoše sami napušteni, bolesni i gladni. Jednog dana mu donese hranu, Ejub alaihi salamu čudu upita, odakle ti hrana? Ništa mu ne odgovori. Otišla je i prodala svoju pletenicu i za to nešto hrane kupila. Nakon nekog vremena opet nesta hrane, ona ode i proda ostatak kose. Ejub se čudio, odakle ti hrana? Jesi li radila kod nekoga? Nisam. Otkud ti onda hrana? Ona je samo nijemo gledala. Ejub je uporno ispitivao i pitao, ona otkri glavu i Ejub ugleda obrijanu glavu. Kada je dotle teškoća došla, Ejub reče riječi u kojima nema jasne dove, riječi koje spominje Allah Želešanuhu u Kur'anu, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَأَنْتَ رْحَمُ الرَّحِمِينَ I Ejubu se, kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivi najmilostiviji zadesila me nevolja, a ti si najmilostiviji. Nije rekao, ozdravi me, ni oskrbi me, nego, takvo je moje stanje, a ti si milostivi, ti bolje od mene znaš kakvo je moje stanje. Nema potrebe da se tebi žalim, objašnjavam, molim, tebi je to, gospodaru moj, poznato. Allah Želešanuhu to držanje spominje na drugom mjestu u Kur'anu, u još jednom ajetu, واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب I sjeti se roba našega Juba, kada je gospodaru svome zavapio, šeitan me nazlo navraća i misli lažne mi uliva. Nije Eju patnju i kaznu pripisao Allahu Đalešanuhu jer je on čist od toga, nego je patnju pripisao šeitanu, zato se u dovama uči wa šarru lejse i lejk, a zlo ne prigovaramo tebi. Nije ni dovio, samo je iznio svoje stanje, gospodaru zlo me zadesilo, a ti si najmilostiviji. Allah Želešanuhu mu se odazva odma nakon njegovih riječi. Pogledajmo, mogao je Ejub u bilo kojem momentu zamoliti Allaha i on bi mu se odmah odazvao. Pogledajmo taj sabur, zato se kaže kao Ejubov sabur. On je primjer ljudima u strpljivosti za sva vremena. Allah Želešanuhu otkloni od njega azab, naredi mu Urkut ke hada muhteselum baridum vešerad. Udri nogom o zemlju, eto hladne vode za kupanje i piće. Udari u nogom zemlju iz koje izvor provri. Allah mu naredi da se napije tog hladnog vrela i da se njime okupa. Ulema veli, kad se okupa u nesta vanjske bolesti, a kad se napi, nesta unutrašnjih bolesti. Bila je to velika blagodat za Ejuba, alaihi salam. Ustade Ejub potpuno zdrav, vrati se kao što je nekada bio. To je sve bilo u nekoliko trenutaka. Žena uđe u prostoriju u kojoj je Ejub bolovao, vidje ga, ali ga ne poznade. Upita ga, jesi li vidio onog pačenika, Allahovog poslanika, gdje je, ovdje sam ga ostavila. Allaha mi nisam vidjela čovjeka da mu više od tebe sliči kad je on bio zdrav. Reče joj, zar me nisi prepoznala? Ko si ti? Ja sam Eju, subhanallah. U tren oka nesta belaja, blagodat Allahova. Zaista je samo Allah sve mogući. Ejubu alaihi salam Allah vrati blagodat čeljadi. Ibnu Abbas kaže, nije Allah svoju blagodat dao samo Ejubu, Počastio je on i Ejubovu ženu koja je tako veličanstveno podnijela ovaj veliki ispit. Allah joj vrati mladost i usto ona rodi Ejubu 28 sinova i kćeri. Allah Želešanuhu kaže i vrati smo mu milošću našom čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se nama klanjaju. Allah mu brzo vrati bogatstvo koje je Ejub nekada imao. Imam Buhari, Ahmed i drugi bilježe od Resulullaha sallallahu alaihi wasallam da je rekao dok se Eju bez odjeće kupao dođe mu roj skakavaca koji su bili od zlata. Allah mu posla na dar roj zlatnih skakavaca. Zlato mu samo dođe. Eju poče brže bolje ih sakupljati u svoju odjeću. Allah želešanuhu ga zovnu. Ejube, zar te nisam poštedio tog truda? Svakako da jesi odgovori, ali ja znam da meni nema bogatstva bez tvoga beričeta. Sakupljao ih je radi beričeta, skakavci su bili od Allaha Đalešanuhu. Tako je i u povrati i metak, porodicu, zdravlje i druge blagodati, nakon što je bio ovako strpljiv u tako teškom iskušenju. Allah se smilovao Ejubovoj ženi kad mu reče i uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakljetvu ne prekrši uzmi snop sa stotinu slamki i sa njim jednom ženu udari kako ne bi zakljetvu prekršio. I tako Allah Đalešanuhu spusti svoju milost na Jubovu ženu. Allah Đalešanuhu kaže I Jubu se kada je gospodaru svome zavapio, mene je nevolja snašla, a ti si od milostivih najmilostivijih, odazva smo i nevolju mu koja ga je morila, otkloni smo i vrati smo mu milošću našom, čeljad njegovu i uz njih još toliko i da bude pouka onima koji se nama klanjaju. I kaže uzvišeni, on je doista blizak nama i čeka ga krasno prebivalište. I sjeti se roba našeg juba kada je gospodaru svome zavapio, šeitan me nazlo navraća i misli lažne mi uliva. Udri nogom o zemlju, eto hladne vode za kupanje i piće. I mi smo mu iz milosti naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih da bude pouka za one koji imaju pameti. I uzmi rukom svojom snopi, njime udari, samo zakljetvu ne prekrši. Mi smo znali da je on izdržljiv, divan je rob on bio i mnogo se kajao. Divan li je bio rob Allahov Ejub alaihi salam, oličenje sabura i zadovoljstva sa Allahovim kaderom ljudima. Eto tako, Kur'an govori o Ejubu alaihissalam.